1848 година имаме интересен настан како тоа почнал да се гради висечкиот мост кај Ниагарните водопади. Ова како илустрација на почеток. Знаете ли кој одиграл главна улога во изградбата на овој мост? Едно малец, мислам детенце од 15 години, младиш, по име Хоман Волш, имено се распишала награда за оној кој што со своето летало или змеј, како ги викаме ние оние летала, знаете, ќе успее да е, значи да ја премост, да го премости она, она односно растојанието од едниот брег на реката па до, на другиот. И успел токму овој Хоман Волш, како што кажа 15 години, се случило тоа 1948, 30 јануари, и знаете какви се тие летушки, ние ги викавме. <laughs> ги правевме а, порано кога бевме деца и таму кај нас а, со трски нешто па или беше тоа хартиено или пак нешто најлон, нешто таков материјал користевме и еден обичен конец, значи патено конец. Значи, се започнало со еден конец, потоа со помош на тој конец бил префрлен по, по а, силен конец, по јак конец, па се така се стигнало до јаже, по па од јажето постепено се стигнало до, до челичен кабел, кој што бил оптегнат, кој што челичен кабел подосно послужил за нели, подоснежните градежни активности, за да се дојде нели, до комплетниот мост на крајот. Значи, поентата е, се започнало со еден обичен конец Некогаш малите нешта може да направат голема разлика. Како овде, значи, во оваа илустрација. Почнало со мал конец, на крајот направен, направен е еден убав мост. Во Лука 16.10 се вели верниот во малку и во многу е верен доволен овој, на овој првиот дел од стихот. Верниот во малку и во многу е верен. Дали ова точно? Да. Малите нешта прават голема разлика, кој што кажав. Ајде сега да отвориме во Матеј, имаме тама една парабола, во Матеј во 13-тото поглавје, и ќе читаме 31 и 32 стих. Параболата за синаповото зрно. Ако сте виделе синап, ке знаете дека е многу ситно семето на синап. И вели друга парабола им каже, кога рече Царството Небесно прилега на синапово зрно, кое човекот го зел и го посел на нивата своја. Тоа е најмало од сите семења, но кога ќе израсне, поголемо од сите грмушки, постанува дури дрво, еден вид, значи поголемо од грмушка, така што птиците небески долетуваат и застануваат на неговите гранки. Од такво едно ситно семе, еве што станува, дори и дом за птиците. Во Мате 17.20 се вели следно. Исус им рече, заради вашето безверие, значи ово е во контекст на кога учениците не успеале да истераат демон, и се прашуваат зошто не успеавме. И Исус им вели заради вашето безверие или неверие. Зашто ви сте велам, ако имате вера и колку си наполо зрно, значи толку мала, толку ситна, ќе речете на оваа планина, премести се одовде таму и таа ќе се премести и ништо нема да биде за вас неможно. Видите, кога, значи, мислам, често пати, дори и таква ситна вера прави голема разлика малите нешта наистина прават голема разлика и не треба се занемаруваат. Како, на пример, со пет леба и две риби да нахраните 20.000. Што се пет леба и две риби? Значи, да му ја седнеме сега ние тука, пет леба и две риби ке ги снема, мислам, тоа по едно залче ке добиеме секој од нас. Меѓу тоа Исус нахрани 20.000, 5.000 нели мажи, меѓу тоа сума сумаро може би 20.000, цело едно свети Никола, со 5 леба и 2 риби. И нешто повеќе од свети Никола, со некоја цело плюс, со околината. Или, сам што знаете ли како истепал цела војска? Со една мала магарешка челост, вели тама не користил кој знае што. Па уште поситно, Давид со едно мало каменче го убил оно што бил страф и трепет за цела војска израелска. Значи, видите како малите нешта прават голема разлика. Ова во еден позитивен контекст до сега што кажам, значи за малата вера. Меѓутоа, во еден негативен контекст ќе зборуваме многу повеќе за опасноста од малите гревови. Истиот тој Давид, кој што со малиот камен го совазал Голијат, истиот тој Давид со еден мал поглед тој ден кога не требало да останем останал дома кон голата Вицавеа, направил 300 гревови, тешки гревови. 300 поднаводници, нели, наши израз, се почнало тој мал поглед, кој што го задржал малку повеќе, и дошла и прелюбата, пото и убиството, па криењето на сето тоа. Видите како се почнува од нешто мало, нешто ситно. А зошто сведоци сме на тоа што денеска во многу цркви се занемаруваат, се превидуваат тие ситни мали греови. А се почнува од тоа. Како се станува пијаници? посигурно од една чашка, или од може би помалку од една чашка. Или како се станува зависник од било што. Се почнува од малку. И проблем е кога тоа малку ќе нарасне. Проблем е што не само малите гревови, него ние сме во ситуација и доаѓаме, живееме во време кое што и многу покрупни гревови се превидуваат во самата црква. Е па денес денеска имавме поука и мислам дека треба да ни биде на сите јасно до каде се може да стигне една црква, до каде се може да стигне една нација, ако се превидуваат, се гледа ни прсти на од мали па и кон покрупни гревови. Читавме денеска каква ситуација се нашел Израел во времето на Еремија. И читавме дори и стих таму, Јас ги удирам, нив не ги боли, ништо не осеќаат. Но се почнува од тоа мало. Малите гревови ја нагризуваат духовноста. Подоста малку ќе прочитаме еден силен цитат на Елен Вајт. Значи, токму тие мали гревови се проблеми, затоа ќе го разгледаме повеќе аспекти. Ја да речеме, како прво, моките на малите зборови. мало нешто, е, два збора ќе кажете за некој. И тоа може да запали значи, цела црква, цела околина, цело мало, да кажем, за некого. И може човек да потоа да има страшни проблеми во животот, да целосно се смени сликата за него, да целосно се извалка неговиот карактер само од два-три збора, ситни мали збора. Тука сме многу слаби и тука наистина ни е, треба, ни е потребна помош Божја. А сум запишал на друг податок тука, познати од оној страшен пожар во Чикаго 1871 година, знаете ли како започна? Кога една крава бут, ја бутнала ламбата во амбарот таму во шталата, ствари, што била врзана. Да, она ламба газиена, нели знаете тие лампи какви се се запалило таму сламата, сеното и полека тој амбар и ќе отишел цел град за малку. Знаете како страшна катастрофа се случила во Чикаго таа година. И сето тоа од една мала ситница. Јаков што е ли во третото поглавје, Јаково послание? Како може да се случи пожар? во една поинаква смисла. Посланието до Јаков, трета глава, пети стих. Така и јазикот е мал орган. Внимавајте, мал. Наистина е мал. И дори и скриен таму, не се гледа много. Но, големи работи зборува. Еден мал орган, а колку голема гора запалува. Колкав голем пожар може да направи. Да. Моките на малите зборови. Воопшто еднаш ми за моките на, на зборовите, ако се цикавате. Интересно е што со тој јазик можеме да, да мислам да послужи баш како осило, знаете, осилото на, на осата, да пецкаме, да, да, да, да, да, да, да бодеме. Што мислите, кое е најопасното животно на планетата Земја? Од аспект на тоа, од кое животно највеќе се умира, кое е најсмртоносно? Животно, ама е во групата на ако барате помош, инсект. <laughs> Тој еден ситен инсект, кој што многу ни досега, досега летно време, комарецот, има сума сумаров некој податок, значи некоја проценка, 3 милиони луѓе годишно умираат од маларија, кој што маларија пренесува тоа ситно суштество. Значи, не, занемарливо е, знаете, ситен комарец не е лав, па се плашам сега или не знам. тоа нити лавот, нити тигрот, нити туку комарецот, тој кој што е најопасен, убива, како што кажавме, по 3 милиони луѓе годишно. Отвориме во Матеј 12 глава. Матеј 12 глава. и 37 стих. И ви велам дека За секој лош збор, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зошто по зборовите своји ќе бидеш оправдан и по зборовите своји ќе бидеш суден. Овие стихови почесто треба да не одзвонуваат во нашите глави, затоа што навистина некојаш го пуштаме тој мал орган, премногу да ламоти и да збори што треба и што не треба. Некогаш и ситен мал збор може во позитивна насока значи, да, да делува позитивно врз луѓето. Ако ете, охрабрите некоја доста што ќе му кажете, на некоја може му е доста и да му кажете како си, добар ли си, или мало едно внимание, мал убав збор и можете да му го разбавите денот. Наистина, но проблемот е лошиот збор. Како што вели овде писмото, ќе одговараме за секој лош збор пред да зинеме и да кажеме нешто, наистина треба да ни дојдат овие зборови на ум. Да читаме пословици 13.3. Или изреки во овој превод. 13.3. Ој сти гласи вака, кој ја чува устата своја, тој ја чува душата своја. А кој широко ја отвара устата своја, тешко нему. Ха. Многу кажа овој стик, не, не би коментирал. Проповедник 5.2, чи следната книга после изреките, односно пословиците, 5.2, Зошто како што соништата доаѓаат при многу грижи, така и гласот на глупавиот се познава од многуте зборови. Да, наистина треба да се погрижиме малку повеќе да работиме на ова. Како што самиот Јаков ќе каже, совршен оној човек кој што не греши во зборовите. А зборовите се израз на нашите мисли, на оно што е во нашиот тум моките на малите зборови. Да ја видиме сега моките на малото време, или на, како да, е, ајде, мало време ќе го кажем. На што се мисли овде? Еве, ке, самите пословици ќе ви кажат, ќе ви навестат, всушност, 24 глава пословици. Значи, зборуваме за ситните работи, за малите нешта кои што прават голема разлика. Е, кога сме кај зборовите, еве, пред да опрштам, ми текнува сега моментот на една ситуација во... Тоа беше или прва или втора година гимназија, да ја комчев. И мислам дека беше прва промена на средина, знаете, се од осмо отделение од основното училище Гоце Делчев, што го вика старо школа. Две се основни училишта во Свети Николе, едното е старо, едното е ново, така го вика. Гоце Делчев и Кирил Метови. И промена на средина и сега нови професори, нови ликови, нови лица, нити тие те познаваат, нити ти ги познаваш тоа, но и не знам кој беше тој некој предмет изборен тамо, пошто тоа веќе беше насочено образование и тоа беше математика и физика сме. И нешто, нешто физика, нешто, нешто такво беше. Не факти за збори. Мите ми се, беше, ми се викаше професорот. А, значи, јас сум ја добил најлесната петка било која. Човекот предава, сега тоа му било навика, од кај да знам дека му е тоа навика, предава, да знам. Значи, човекот предава и сега вика, значи, факторите можат да влијаат од внатре и од надвор. Според тоа имаме, и јас, внатрешни и надвршни фактори, од местото, нели? Како ти е името? <laughs> Јас се изненадив сега што ќе прави човекот. Му кажав, ме наоѓа од дневникот, точка за петка ми ставил. <laughs> Само заради тоа. Следен некој час после тоа, кратко после тоа, слично нешто беше, многу, многу едноставно. И јас пак од место пак го надополнувам. Како ти е името? Минава и ми стави петка. Замисли се. И после, дори до крајот на годината, мислам дека уште еднаш, ако ме прашал нешто, ништо нема. Петка добив и на крај на оцека имам петка. Значи, зборот ми е мал збор, <laughs> една мала ситница, може бете, затоа што сум внимавал на часот и сум го кажал вистинското на вистинското место е што напред. Да, моките на малите зборови. Моките на малото време, кажав, и еве 24 глава пословици, па да видиме што овде можеме да научиме што ни порачува Соломон. Овие се наистина мудри зборови. Како тоа да го користиме и како треба да го користиме времето, посебно во времето во кое што живееме, затоа што е кратко, секако. Минував покрај нивата на мрзлив човек и покрај на неразумен човек. И ете се беше обраснато со трње. Нивата беше покриена со коприва, а камената ограда негова беше урната. И погледнав, го устрмив срцето свое, погледнав и поука извлеков. Еве која поука. Малку ќе поспиеш. Што вели овде? Малку ќе поспиеш. Малку ќе задрмеш, малку со скрстени раце ќе полежиш, И што? Резултат. И сиромаштијата ќе ти дојде како брзо одец и немаштијата твоја како вооружен човек. Не искористување на тоа малку време, значи може малку време да ден губите, да не го искористите како што треба, значи во вистинска насока и тоа може да значи за некого пари, или времето е пари, викаат, за нас христијаните времето е спасение, драги бреги сестри. Времето што го имаме пред нас е кратко и секој миг, секој момент треба добро да го искористиме, затоа што во спротивно можеме да зажалиме. Томас Джефесрон бил а, неверојатен човек, доека јадел, читал книга или, значи, едноставно, не, не, не, секој време го користил максимално колко што може. И не случайно бил тоа што бил. Проповедник 10.18, односно пословици 19.15, која сме веќе се уште тука, пословици 19.15, во оваа насока уште еден стих, два. Мрзливоста тера во сон, а немарната душа трпи глад. И са грците се чудат зашто ги снашло тоа што ги снашло. Проповедник 10.18 како да они треба да лежат и да им фрлаат пари. Проповедник 10.18 Од мрзливост ке нависне таванот и која ќе се скрстат раците покривот ке прокапе. Но знаете, она му капала на некоја, на некоја кукјата затоа што кровот се изместили кермидите, попуштили гредите, што е да е било. И се жалел, леле ми прокапа кровот, ова, она, После некој време, комшијата истиот на кој што му се жалел овој, му дојде му рече, му направи крот. А тоа веќе било сончево во време, не. Па што чекаш? Па не врне се, а не капе. <laughs> да, кога не врне, не капе. Не те прашува кој ќе заврне, е како овие денови. Времето треба да го искористиме и тоа мало време на најсоодветен начин. Моќта на малата раска. А си прашувате што е ова. Верувам дека никој од нас не му е, односно, неугодно му е на секој од нас, кога, макар и влакно од стрепката ќе ви влезе во око. Значи, едноставно, секој оставите, цело е ка него извадите оној она страна од тело што ви е во око. Наистина смета. И најситно е влакно да е проблемот не е и не настанува доека ние се бавиме со нашето влакно во око или не знам раскали гредали е тоа секој од нас и знаеме и тоа проблемот настанува кога ние се угубиме времето со раската во окото на другиот. Самата Библија не поучува, Исус не поучува во Лука 6 глава, е да отвориме таму. Ова е дори поврзано и со времето, значи што се занимаваме со тугите проблеми и со туги, тугите мани, кога ние не сме ништо подобри. Некои уживаат едноставно да се бават со туги животи. Што за еден христијанин е за препастувачка, ако е така. Лука 6 глава, и од тука нели доаѓаат и оние а, зборовите, <laughs> уговарањето, ако се занимавате со тугите животи, тоа ќе, ќе зборувате за тугите животи и можете да предизвикате страшно големи пожари, во кои што вие нема да бидете поштедени. Значи, Лука 6, 41, 42 познати зборови. зашто ја гледаш раската на окото на својот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или како можеш да му кажеш на својот брат, Дозволи, брате, да ти ја изведам раската од окото твое, кога сам не ја гледаш гредата во својето око. Лицемери извадија најна пред гредата од своето око, па тогаш ќе видиш како да изводиш раската од окото на својот брат. Прашање е раскаво, прашање е нешто многу ситно и мало, но малите нешта прават голема разлика, да. Како што кажавме. Или во песна на песните се спомнуваат тие мали лисици кои што го расипуваат грозијата. како асоциација и на малите греови за кои што зборувавме. Значи, ова се се ова се спаѓа во мали греови. И малите зборови, лоши зборови, тоа мало не добро искористено време, тоа може да не воведе во опасни греови. Успомнавме Давид, ако не ден губил тој ден, немаше да западне во тие греови. Ако беше таму во првите борбени редови, немаше да се случи тоа. Ако го искористиш, значи времето кој што треба. И сега моќта, малку во позитивен правец, меѓутоа ќе видиме и негативната страна. Моќта на малата понизност, која што ја гледаме повторно во Лука во седма глава, во случајот со Марија Магдалена. Ова е еден фасцинантен дел од Библијата, барем за мене, кај што многу, многу, многу силни пораки ни праќа Бог. Значи, Лука 7, еве да се подсетиме од 40 стих. Контекстот е, предходно може да го прочитаме 39 од кога го виде тоа фарисеот, значи Симон, што? Дека Исус дозволува да Марија го бриши со својата коса, го допира и овој вели, промрмлял и рекол, кога овој би бил пророк, би знаел кој е и каква е оваа жена што го допира, зашто таа е грешница. И сега Исус му одговара на тоа. Вели, Симоне, имам нешто да ти кажам, а тој рече, кажи учителе, и Исус му вели, некој заемодавец имаше двајца должници, едниот му должеше 500 денари, а другиот 50. Но бидејќи немаа да му вратат, тој им ги подари на обајцата. Кажи ми, кој од нив им ги подари или им прости едноставно, го да прости долгот, да кажи ми, кој од нив повеќе ќе го милува? И ќе го сака. Сима одговори му рече, мислам оној кој му повеќе му подарил. А тој му рече право пресуди. И тоа се сврте кон жената, па му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги облеја, ми ги обли нозете и со косата своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престанува да ги целива моите нози. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете моји. Затоа ти велам, не изе и се простени многу греови, зашто покажа многу љубов. А внимавајте сеја, а кому му е простено малку, тој мала љубов има. Што сега да кажеш тоа? Оние што се гледаат како мали грешници, и Спасителот го гледаат како мал. Имаат мал Спасител. Но оние кои што се гледаат како големи грешници, како Марија во овој случај, иако Симон бил поголеми од нејзе, меѓутоа не се чувствува како таков, тие кои што се чувствуват како големи грешци имаат голем спасител, тие многу љубат. Видите, која е малку, меѓутоа голема разлика прави. Нам ни е тешко да признаеме и најситни работи, а сакаме да да се доближиме до Господа, сакаме да се спасиме. Нема спасение на тој начин. А Господ едва и чека. Че Господ е милостив, Господ е многу милостив, добар. Да се покаеме, да дојдеме кај Него. И да се осознаеме какави грешници сме, како Павле кога ќе каже дека е најголем од сите. И токму Господ со тие, со таквите, таквите може највеќе да работи и да ги искористи највеќе. Гедеон, сете се на Гедеон, ќе рече, па јас сум од најмалото племе, па јас сум од најникаквиот дом, од најнезначено семејство. Но Господ токму него го искористил. Павле ќе каже, јас сум најмало до апостолите. А како го искористил? Давид ќе каже, па јас сум најмалиот, јас сум едно овчарче само, мене ли ме избираш? Господ таквите ги искористил највеќе. И Марија ја искористил на фантастичен начин. Одржала една проповед без зборови овде што, како што вели Исус, доека се проповеда Евангелието нема да се заборави, значи ќе се спомнува тоа што ти ми го направи на мене. И позната е она изрека на Марти Лутер, не знам ако сте ја слушнале, ако не ќе ја слушнете сега, прекрасна изјава. Господ создава од ништо, вели Марти Лутер. Затоа додека не станеме ништо, тој не може да направи од нас ништо. Не, не може да направи ништо. Доека ние не станеме ништо, тој од нас не може да направи ништо. И на крајот, и ова мора да го спомнеме, како што не гледаме, односто ги превидуваме оние мали гревови, некојаш ја имаме таа навика, знаеме да се исмеваме на такви ситни работи, кои што сметаме дека ете се неважни, не битни. Бруме за гревови. Минатиот пат зборевме за, која обратуваме Римјаните 14 глава, за работи кои што не представуваат грев, немаат, не повлекуваат морална одговорност. Дали тоа некој ке јадел ж, а, жртвувано на идоли или нема да јаде, не представува ни едното ни другото грев туку едниот може да е послаб во верата, па треба да внимава појакиот да не го соблазни, затоа што толку му е познавањето на таа тематика. Но овде зборуваме за греови. Значи, дали е мал, односно мал греф не постои, тоа е оксиморон. <laughs> Греф си е греф. Мал греф не постои. Но ние често пати знаеме да се смеаме некојаш на... Сада не спомнувам некој конкретни случаи, меѓутоа, е. да прочитам стих во пословици 14.9. Како да тоа е ништо, знаете, и може да оставиме впечаток на некој друг до нас што е, дека тоа е ништо. 14.9 пословици вели за глупавите гревот е шега. И тука би застанал понатаму нема што да се кажува. За глупавите гревот е шега. А Елен Вајд вели гревот е скап бизнис. Точка. <laughs> Нема шега со такво нешто. Не постои мал грев, како што кажавме, затоа што да се сетиме само како, како започна се. Со еден мал залак од забрнетото оложи. Зрам не? Може би ке рече некој, па, ситница. Нема ситен греф, нема мал греф. Малите нешта прават на вистина голема разлика. Како што еден како што ситна мала вера, како си напало зрно, може да направи голема разлика во позитивна насока, така и ситен мал грев може да ве доведе во голем бунт против Господ. И на крајот завршувам со цитатот од Елен Вајт, кој што гласи вака. Едно од најмокните средства на сатаната, внимавате, едно од најмокните средства на сатаната е да ги води луѓето во мали гревови. Да ги бутка во мали гревови. Тоа е едно. Да го заслепува умот за опасноста од малите попуштања. Че значи, да го заслепува умот од опасноста во мали попуштања. Па да, сега малку тука може, зашто да не. И од малите одстапување од јасно изнесените Божи барања. Тоа е неговото најопасно, најмокно средство. Мнозина кои што се запрепастуваат од некои страшни греови, на посетните гледаат како на нешто со занемарливи последици. Не може гревот да има занемарливи последици. Секој грев води кон што? Кон смрт. Последицата е таа. Но, ваквите ситни гревови, ја јадат побожноста во животот на душата. Значи, полека и полека ја нагризуваат и ја јадат побожноста на таквите мали ситни греуви. Јас верувам дека ни е јасно дека нема игра со греот, колко и да е најситен и најмал, затоа што, како што видовме, се почнува од малку и малите нешта наистина прават голема разлика. Јас се молам да ние имаме барем таква мала и ситна вера како си напово зрно, за да преместуваме и најголеми планини, да со Божија помош можеме да ги отргнеме и најголемите греови, најголемите мани во нашиот живот. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.